Això ho ha anunciat el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, durant la clausura de l'acta de presentació de l'informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el risc de la pobresa relacionat amb el mercat laboral. Puig ha assenyalat que la renda mínima necessita una revisió perquè la llei regula aquesta prestació ha quedat desfasada i no respon a les necessitats actuals. Segon un comunicat del Departament d'Empresa, el conseller ha assegurat que la nova llei intentarà trencar les limitacions de les disponibilitats econòmiques que avui condicionen totes les polítiques socials. En aquesta línia, Puig ha subratllat que la prioritat del seu departament és lluitar contra el risc d'exclusió social, el risc de la pobresa que afecta a milers de persones i famílies de Catalunya. Puig ha apuntat que un dels punts a millorar serà la inserció laboral dels beneficiaris i que intentarà que les restriccions pressupostàries afectin el mínim possible a la prestació. Ha defensat que s'ha d'intentar trencar les postures de la disponibilitat econòmica que condicionen totes les polítiques socials.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 Hem de dir que la OAC l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, podreu trobar un fulletó amb la següent informació. El fet d'associar-se i treballar en equip aporta tota una sèrie d'avantatges que, a títol individual, seria impossible d'aconseguir descobreix els avantatges del treball conjunt, honesta a les associacions de comerciants i d'empreses del districte de Sant Andreu. Les associacions de comerciants i d'empreses estan formades per un conjunt de comerços o d'empreses que es troben en un mateix barri o territori. Són comerciants o empresaris que tenen un interès comú, la millora del seu comerç o de la seva empresa. Però què ens aporten? Organitzen tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants a les respectives zones comercials, millorar la qualitat del comerç per fer-ho més competitiu. Vetllen per millorar els carrers on es troben, participen amb l'administració en el disseny i a la millora de carrers, enlluernament, senyalització, seguretat, neteja defensen conjuntament els seus interessos, són interlocutors en l'administració, cossos de seguretat i altres institucions i ofereixen informació, assessorament, formació, serveis i avantatges de tot tipus per garantir la qualitat del comerç. Hem de dir que al districte de Sant Andreu trobaràs dos eixos comercials, sis associacions de comerciants i una associació d'empreses que treballen contínuament per millorar el comerç de proximitat del districte i les empreses que formen part del polígon industrial. I atenció perquè aquests dies s'estan celebrant, continuen els Consells de Barri del districte de Sant Andreu. Ahir es va realitzar el Consell de Barri de la Trinitat Vella. Avui de, par en parlarem amb una de les responsables de, dels comerços d'aquí de la Trinitat Vella, com és la nostra companya Manoli. També informar-vos que el Consell de Barri de Baró de Viver es realitzarà aquesta tarda a partir de dos quarts de vuit al, cent, al casal de gent gran d'aquest barri, al passeig de Santa Coloma 104 Interior. I també parlarem avui dels arquitectes de la remodelació de la fàbrica de creació Fabra i Coats, que rebran el Premi Ciutat de Barcelona 2012. L'acte de lliurament dels premis es celebrarà aquest proper dilluns a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Hem de dir en aquest sentit que el jurat, composat per Fernando Marza com a president, Josep Buigas, Daniel Giral Miracle, Jordi Badia i Carme Pinós, ha acordat per unanimitat atorgar el Premi d'Arquitectura i Urbanisme a la fàbrica de creació Fabra i Coats dels arquitectes Manuel Ruiz Sánchez i Francesc Bacardit. Se'ls atorga el Premi Ciutat de Barcelona 2012 per la intervenció que prepara i condiciona un edifici històric de gran interès arquitectònic proposant noves opcions d'utilització dels seus espais al servei de la cultura i la societat contemporània, mitjançant infraestructures versàtils que permeten uns usos polivalents i simultanis. I ja eh, també tenim eh, d'altres informacions que eh, us oferim, com per exemple els vehicles amb dos ocupants podran circular des del mes de març pel, carrer, pel carril Busbau de la C58. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit modificar les condicions d'ús del carril Buobas de la, carrer, de la carretera C58 donat el baix volum de trànsit que es registra i permetrà que per ell puguin circular vehicles amb només dos ocupants. El conseller Santi Vila ha justificat els canvis dient que s'ha demostrat que aquesta infraestructura tenia molta ideologia i poca pràctica. Abans d'una compareixença al Parlament, ha confirmat que, a causa del baix volum de trànsit d'aquest carril, permetrà que ja d'aquí un mes o més i mig hi puguin circular vehicles amb només dos ocupants en lloc dels tres inicialment previstos. Vila ha recordat que aquest que aquest carril va costar 81 milions d'euros. Admès que el seu departament no està content amb el seu rendiment i ha començat ha comentat per sentir comú que s'havia de revisar amb urgència a fi d'optimitzar el seu ús i la Generalitat va posar en servei aquest carril segregat el 29 d'octubre amb l'objectiu de descongestionar la C58, la via que uneix Barcelona amb el Vallès Occidental i que és una de les més transitades de Catalunya, amb més de 150.000 vehicles diaris. La previsió inicial era que uns 7.500 vehicles diaris utilitzessin aquest carril, que estava reservat per autobusos i taxis, motocicletes i cotxes que portessin almenys 3 passatgers, així com per vehicles ecològics. No obstant, el vial social no ha arribat a complir les expectatives d'ús, ja que cada dia circulen menys de 2.000 vehicles, gairebé una quarta part de la xifra prevista després de constatar que la nova infraestructura no compleix amb les expectatives previstes, la conselleria que dirigeix Santi Vila permetrà que els vehicles amb dos ocupants, conductor i acompanyant, un menys que actualment, també puguin circular per aquesta via. I ara ens n'anem cap al mercat i no a comprar, sinó a informar-vos que els mercats repartiran 150.000 euros en descomptes directes als seus clients. Fins al dia 24 de febrer, tots els clients dels mercats de Sant Andreu podran participar en la campanya Practica el Raskin, una iniciativa de descomptes directes que per primera vegada es porta a terme de manera unitària a tots els mercats. El funcionament és molt senzill. El client rebrà, amb independència del valor econòmic de la compra, una butlleta rasca-rasca que pot estar premiada amb 1, 2, 3 i fins a 5 euros acumulables per compres posteriors o a descomptar de la que s'acaba de fer. La previsió dels organitzadors, els comerciants i l'Ajuntament és que es reparteixin uns 150.000 euros en premis entre tots els mercats de la ciutat. Amb aquesta finalitat s'han editat 3 milions de tíquets. Cada botiga tindrà 520 butlletes. Tornem a parlar de la Trinitat Vella, parlem de l'Espai Villa Barcino, un nou equipament al servei de la Trinitat Vella. Ja és en funcionament amb l'objectiu d'oferir un espai polivalent i ser la seu oficial del Pla Integral de la Trinitat Vella. A qui dona servei aquest equipament? Doncs els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Fomentar la participació ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes de salut comunitària i culturals per tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Trinitat Vella, posar a disposició de les entitats més espais de troballa i potenciar la creació de nous grups per tal que arribin a configurar-se com a part del teixit social i l'educatiu de la Trinitat Vella, així com donar suport a grups no formals en projectes culturals i socials. Quin és el seu horari? Doncs l'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 9 de la nit. I per arribar-hi, doncs, heu de saber que aquest espai Via Barcino doncs, es troba al Via Barcino número 75. Podeu arribar-hi amb metro a través de la línia U Trinitat Vella o bé amb, bus 120, amb els busos 126, 11 i 60. I tanquem ja el nostre primer repàs de notícies d'avui parlant-vos del Carnestoltes. Últims actes del Carnestoltes als barris de Sant Andreu. Enterrament de la sardina i seguici funerari de Carnestoltes a Sant Andreu. Quan? Avui. I començarà a la plaça Can Galta Cremat fins a arribar a les portes del districte. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa. Tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Música que creme, paraules que s'escarden, mentides piadoses mentre el nostre vell món és mort. Veus de la terra cobertes de flors, que llast el silenci ofega murmuris del subsol. la por i el glas et detenen i la fosca et fa perdre la direcció. Pensa d'on vens i planta els peus sobre la terra i envia al cel la teva oració. s'escarden. Mentides piadoses mentre el nostre vell món és mort. Déus de la terra, cobertes de flors, que el llast del silenci ofega murmuris del subsol. Passarem la frontera amb el farcell al coll, de nit per la carena murmuri del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal com us dèiem, ahir es va realitzar el Consell de Barri de la Trinitat Vella i per hablar-nos d'aquest tema pues, doncs, nos vamos a hablar con, con Manoli, que es nuestra corresponsal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo, se, cómo viste tú ayer eh, el Consell de Barri que se realizó? arriba sobre mm, las obras que se están haciendo, se van a hacer de inmediato, de un tiempo, bueno, inmediatamente, más o menos. Eh, eh, también sobre la... Mm, ¿Las obras dónde? Pues las obras en el muro de Mercadona. Ajá, sí. Eh, ¿Que se va a tirar o...? no, pero han, han hecho unas han separado una tierra que dejaron cuando, cuando hicieron la otra obra, quitaron un, trozo de muro, pues dejaron una tierra pegada a la pared, de esa tierra cuando llovía causaba infiltraciones de agua o... y eso lo han arreglado y también ahora van a empezar a hablar con los que viven en esos tres, en ese bloque en los tres bloques estos, la, de abajo, los sótano. ¿Los bloques de la calle? De... La calle Torner. Calle Sí. Eh, los de la planta baja, digamos, y van a empezar a ponerlo en marcha. A ver si es posible. que eso es lo que dicen. Y también sobre mm, el, este de muro de, la cárcel que está, bueno, obras pequeñas, digamos, ¿eh? el muro de la cárcel que hicieron unas catas y eso, entonces se ha hecho una grieta y y entonces pues eso corre peligro porque una grieta bastante grandecilla y entonces si si hay un golpe de aire o cualquier cosa puede haber un accidente ahí. Puede caer y se puede y cualquier persona que pase por allí pues se puede dañar, ¿no? pues también sobre la, el plan integral y sobre la sanidad, bueno, que abren el próximo día 18 de marzo el, el no, no se dice CAD, no sé, este que van a abrir nuevo ahí en la, maquinista. Ah, sí. Eso todo será el, día... o Boxer o algo así, un nuevo centro médico este de aquí, ¿sabes? Que van a abrir el próximo día 18 de marzo. 18 de marzo. ¿Y esto se encuentra en la calle? Esto van a hacer un día de puertas abiertas que lo, ya informaremos al barrio para quien quiera que pueda ir a verlo. Ah, pues eso está Antes de, del 18 de marzo, sí. Porque pues, sobre el plan integral de la Trinidad Bella, ¿qué se dijo al final? Pues mira, esto ya como sabéis, eh, se ha, ya mm, se ha puesto en marcha. El antiguo centro médico de aquí abajo, de Vía Barcino, sí. ya funciona. Eh, hay, em, hay, una persona que en la que lo lleva allí. esto es para las salas, mm, cualquier entidad del barrio puede ir utilizar las salas para lo que bueno lo que quiera y, y también pues mira ayuda a las personas. ¿Todo lo has leído el plan integral? Mm, Todo lo que abarca, bueno, eh, personas y, y, esto, y, también para ayudar a, mm, las personas que no tienen recursos. O sea, personas con riesgo de exclusión social, ¿no? Exacto, de hecho ya se han gastado una parte, un dinero en, estas personas de allá, en los niños que han tenido problemas, la han tenido que hospitalizar y, también ha habido una parte para esto, ¿no? porque el plan del integral de la Trinidad Bella todavía falta bastante para acabarlo de cumplir, ¿no? Claro, pero es que en mm. realidad se ha puesto en marcha hace poco porque como sabréis el Pedro ya no está. Y claro, eso también la, para un poco. Y ahora día 19 tenemos una reunión del plan integral aquí en el centro cívico con todas las entidades y el, y el regidor y en el, el ayuntamiento, digamos. Y entonces eh, el día 26 tenemos nosotros, todas las entidades, otra reunión en, en esto, en allí en el, en el ambulatorio, en Vía Bartino. Ah, en el CAP de Trinidad. Sí, todas las entidades. Y y otra cosa que os tengo que decir, que el próximo, a ver si viene con más gente mejor, el próximo día 21. 21 de febrero. A las 7 de la tarde hay una asamblea al barrio de la Asociación de Vecinos para informar de todo esto. Mm, asamblea en el barrio que pueden participar diferentes entidades, ¿no? También. Asamblea en el barrio para todo el barrio, a nivel personal, quien quiera puede exponer, o sea, entidades, lo que quiera. Bueno, claro, ruegos y preguntas puede cada uno exponer lo que quiera. Lo que para, es para eh, informar al barrio asociación de vecinos, porque claro, ahora quieren quieren cerrar. Nosotros estamos totalmente en, contra, pero claro, el barrio tiene que saber. Quieren cerrar las urgencias, apenas abran este otro, ¿sabes? En el CAP de Trinidad Bella. Sí. Van a cerrar las urgencias. No, no, es, mm, posiblemente nosotros no imaginamos que seguro que sí. Pero claro, tampoco lo sabemos seguro. Es lo que no han dado a entender, pero claro, nosotros como asociación de vecinos tenemos que informar al barrio. claro. Entonces el barrio es el que tiene que decir de, si luchar, no luchar. el barrio tiene que decidir lo si que hacemos. Sí, no sé si recuerdas eh, hace unos meses o hace un año que hubo gente de aquí de la Trinidad Bella que se encerró en el Cap VIA Barsino pidiendo las urgencias precisamente, ¿no? y ahora que digan que mm, posiblemente hay la, posibilidad de que se cierren estas urgencias, pues evidentemente los vecinos aquí eh, yo creo que van a decir algo, ¿no? Hombre, claro, por eso nosotros nuestra obligación es informar al barrio. El barrio es el que tiene que ayudarnos y decidir lo que sea, lo que hacemos, ¿sabes? y, y, también es que eh, esto es verdad. Hmm. Las urgencias Aquí abajo suele mm. ser siempre urgencias muy muy pequeñas, digamos, de un ah. golpe, de un constipado, de esto, porque claro, cuando tienes una urgencia un poco grande ya no vas aquí. No, ya vas directamente... Sin embargo, la urgencia es aquí, en este nuevo centro, ahí tendrás de todo, como en el Valle, pero de todo. A nivel de, un, un, infarto, a nivel de cualquier cosa. Eh, si te partes una pierna, aquí no viene, ya te vas, Vallebrón. Pues no, pues te vas aquí porque aquí ya te hacen la radiografía, te puede venir con el pie encayolado, te, con tu medicación, todo es igual que el Vallebrón, entonces no tiene comparación tampoco. No. ¿Sabes? O sea que sería un poco ah, aproximar lo que es la sanidad al vecino, a los vecinos. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos también es que enseguida que no habrá, que hayan unos autobuses que nos deje allí en la puerta, porque este barrio no hay, a partir los, los fines de semana, es que no hay, donde hay las pobres personas mayores, que son las que, desgraciadamente, pues son las que más lo utilizan, pues no... No hay medio para ir allí. Está el metro, sí, pero el metro te en la parte de arriba. Una persona que se encuentra más y una persona mayor, hmm. pues no. Entonces queremos que los autobuses pues pasen por allí. Claro, porque una, una de las reivindicaciones que también se puso sobre la mesa es que los buses de barrio han de tener mayor frecuencia, ¿no? Para que los vecinos lo puedan utilizar. Mayor frecuencia y sobre todo los fines de semana, que el barrio, ya sabes tú, que Queda eh, fines de semana es que no hay ni taxi. sí, sí porque eh, los buses de barrio el fin de semana hacen otro horario y el domingo ya otro horario, no, además, no funcionan. Mm, mm, vienen muchos y ahora vienen cada 10 minutos, entonces viene cada hora, cada hora. Claro, sí, sí. Pues entonces ah, quedamos que el día 21 de febrero... El 21 hay una asamblea. A las 7 de la tarde la A ver si venís. Sí, ¿esto dónde es? En la iglesia. Vale. Pues apuntamos aquí en la iglesia Y a ver si lo vais informando. Sí, esto ya iremos... Publicaremos también en, la web de la radio que la gente pues que sepa que el día 21 de febrero a las 7 hay esta reunión. Estupendo. Y entonces también quedamos el día 19 de febrero en el centro... El día 19 hay una reunión a todas las entidades para sobre el plan integral. Mm, vale. Eh, aquí ya entraría lo que es el plan integral. Sí, todo lo que es el plan integral, Que abarca también muchas cosas, ¿sabes tú? Sí. la verdad es que... ojalá, ojalá a ver si me puedo hacer de un libro que ha editado el ayuntamiento sobre el plan integral y yo lo paso. Pues sí, eso también estaría bastante bien porque el, plan integral ah, abarca bastantes cosas oh, sobre la sobre la Trinidad. Lo que pasa es que, claro, supongo que debido a la crisis económica, pues está costando llevarlo a cabo, ¿no? Sí, es que ella arrancó mal con esto que se plagió. A ver, lo he dicho bien, ¿no? Sí. <laughs> Eh, ella empezó mal, la verdad. Y ahí se paró un tiempo porque, claro, los, partidos políticos todos los tiraron para atrás y tal, ¿sabes? Y ahí ya perdimos un tiempo. Eh, luego también el Pedro. Mm, Perdimos otro tiempo. Y entonces ah. ahora parece que ya se ha arrancado definitivamente. La verdad que sí. A ver si entre todos, pero ya sabemos que el plan integral para todos. Todas las personas del barrio. cualquier eh, persona que tenga mm, quiera hacer algo sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre no sé, de todo, de todo, claro, se lo tiene que leer porque está en la página web de la Asociación de Vecinos, eh, del Ayuntamiento, está todo. Porque ayer, ¿quién, estaba para responder las preguntas del Ayuntamiento? Pues allí estaba, estaba bastante gente, estaba todo lleno ¿eh? en el centro cívico, todo el teatro. Y estaba el presidente de la Asociación de Vecinos, la Asociación de Vecinos, claro, y, y estaban también varias entidades del barrio y, los vecinos particularmente también. ¿Del ayuntamiento había alguien? Sí, estaba el Xavi Godoy, estaba el, el este, ¿cómo se llama? El Raimond sí. y estaba el... Había otro chico que no me acuerdo cómo se llama. El Ibar El Iván, el Iván, exacto, el Iván. Mm, ¿Y los vecinos en algún momento dijeron alguna cosa, hicieron alguna pregunta? Pues sí, sobre, sobre todo esto de las casas ocupadas. Eh, sí, porque... la tala, de, los árboles, que hay unas calles que no las han hecho y que aún molestan. Y sobre, claro, todo para, un terre que hay aquí en la calle Mirella. Mm. y, no tengo que informar ahora que me, me, he recordado que más adelante, os diré cuando sepa lo seguro, que va a haber un cambio súper, súper positivo y muy guapo en el Parque de la Trinidad. Ah, mira. Mm, ¿Lo dejamos así en suspense? Sí, sí. <laughs> ¿Habrá algún cambio en, el parque? Muy bueno, sí, para el barrio. Muy bien. Pero claro, aún no está, ¿eh? Mm. Está todo porque sobre el tema de la ocupación, que hubo, hubo aquel incendio, ¿se dijo algo o no? Sí, eh, hmm. pues que esta casa quedó, los bomberos de, dijo que esta casa no podían, tenían que tapiarla porque había quedado la estructura afectada y eso. Y, de hecho se pegó fuego en otra. Otra, otra. Esta de las primeras, hmm. esta de las primeras por la calle Usona, ¿sabes? Por al lado de una casa rosa que hay, porque la que se quemó, la que tenemos constancia, es la del parapérez del pulgar, ¿no? La del otro lado. Sí. Pero esta que pegó fue toda, una habitación solo. Mm. Pero no hubo víctimas no, ni no, no, no, No, como la otra no hubo nada. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima. De acuerdo, pues nosotros nos, apuntamos todo esto que nos acabas de mm. decir y ahí iremos informando desde aquí pues que la gente esté... que hay un, un sí una asamblea el día 21 a las 7 en la iglesia. ¿eh? Y el día 26 hay otra reunión en el CAP, ¿no? En el CAP, pero esto es de entidades. Vale. El barrio. Entidades. Sí. vale. Bueno, que también podéis venir vosotros, ¿eh? Sí. Claro. que pasa que como ya sabéis aquí en la radio somos pocos y los que ah, somos y los que somos ah, tenemos que hacer muchas cosas. <laughs> pues sí, aunque tenéis ahí un Jordi que no vea al pobre. Está mm. todo el día ahí. Sí, sí. <laughs> Se lo ocurra bien. <laughs> hacemos, hacemos lo que podemos, ya sabes, Manoli. Bueno. <laughs> vale, pues vale, muchísimas dia, gracias Dios. por atendernos. Adiós, adiós. adiós, buenos días. Molt bé, doncs tota aquesta informació que ens acaben de passar eh, eh, amb la nostra corresponsal Manoli, que ens acaba de dir doncs, això, que eh, hi hauria la possibilitat de que es poguessin tancar les urgències cosa que, com hem dit, en el seu moment els veïns van, van entrar dintre de, del que és el, de lo que era abans el cap a eh, Via Barcino i van mm, tancar-se al mateix cap i no, i no van, van voler sortir fins que es, els, hi va, els hi van assegurar doncs això, no? que, que hi hauria la possibilitat de que les urgències no fossin tancades. El que sí que queda constància és que a eh, la gent que tingui algun problema, doncs el CAP que els hi queda més a prop és el de Sant Andreu. Però, eh, evidentment, com ens deia, com ens deia la Manoli, si una persona doncs eh, té una edat ja i, i, vol, i vol anar fins al cap de, la, de Sant Andreu, vull dir, doncs eh, potser li caigui, potser no tingui aquesta possibilitat també hem de dir que hi haurà obres immediates al, al mur de Mercadona, degut a unes infiltracions d'aigua, també que hi han tres blocs que estan perillant al carrer Torner. El dia 21 de febrer a les 7 de la tarda hi haurà una assemblea, mm, sí, hi haurà una assemblea a l'església, sí, a l'església de la Trinitat, també dir-vos que hi ha un mur a, a la presó que té una, una esquerda i que doncs això s'ha d'anar amb compte amb la gent que passi per allà perquè no li tingui la, no li pugui caure a sobre o no, no li, o no li pugui fer mal. Uh, després també tenim el Pla Integral de la Trinitat Vella, que ens ha destacat diferents coses, com per exemple el fet que el centre mèdic doncs també està dintre del Pla de la Trinitat. Eh, pel que fa a la sanitat, el dia 18 de març eh, hi haurà portes obertes al, al CAP perquè doncs, eh, aquella gent doncs, que vulgui dir alguna cosa doncs, també ho pugui fer arribar a la, doncs, al, als representants polítics. El dia 19 de febrer al centre cívic eh, les entitats eh, parlaran del pla integral i el dia 26 de febrer hi haurà una reunió també de les entitats per parlar doncs, de, al cap de la Trinitat Vella com, com està funcionant. Eh, també ja ens ha comentat que hi hauria una tala d'arbres i també al parc de la Trinitat Vella doncs, s'espera doncs, alguna sorpresa gran. Això és el que ens han dit. Doncs eh, el que fem ara mateix, doncs una nova pausa. Eh, escoltem una mica de música i tornem amb més informació en aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara! jove de peix venedora, l'amor tingué pressa per fer-la marxar. El clín de fa uns segles, Grisó fou la reina quedava estronada per molt i malo.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 Doncs senyores i senyors, que parlem ara mateix de teatre, volem parlar de cultura en els nostres barris i és per aquest motiu doncs, que ens acostem a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià número 18. Doncs allà, mm, des del passat dilluns i fins al proper 23 de febrer, es realitza una mostra de teatre i eh, aquesta mostra doncs, ve eh, de la mà de Parking Shakespeare i per, per parlar de què és Parking Shakespeare, què, què és el que realitzen, doncs volem parlar ara mateix amb l'Ariadna Matas, que és una de les actrius d'aquesta companyia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Ariadna, explica'ns una mica què és, què és Parking Shakespeare, perquè hi ha gent que encara no us conegui. Val. Doncs Parking Shakespeare és una companyia que va sorgir ja fa 4 anys, amb amb una idea de fer d'apropar el teatre a la gent de carrer, amb una idea que, que ve d'Anglaterra, que és fer, és fer Shakespeare a l'aire lliure, uh mhm. -huh. i vam començar a fer-ho a l'estiu a l'estació del Nord, a part de l'estació del Nord, uh mhm. -huh. i cada any representem una comèdia de Shakespeare diferent, a 360 graus, és a dir, que tenim el públic tot al voltant, uh mhm. -huh. i bé, és una cosa molt, així, molt familiar, molt amena, Uh -huh. I com que ja feia 4 anys que ho fèiem i volíem fer alguna cosa diferent, ens hem embarcat aquest any a fer el pàrquing d'hivern. Molt bé. I no, però no toquem xest, de vegada. Fem drama. D'aquesta manera arriba, doncs, Pell de Mercuri, que és del Philip Ridley. Sí, exacte. Uh -huh. Perquè qui és el Philip Ridley? Perquè hi ha gent... A veure, aquesta obra és una obra molt, bueno, molt contemporània, fa que es va escriure. Uh -huh. um, i es, eh, es va fer com un encàrrec uh mhm. -huh. per, per experimentar sobre la llengua. De fet, aquesta obra està escrita en, en anglès antic i, i anglès modern, i mhm. aquí la, la traducció i l'adaptació la va fer el Marrosic, que la van a veure allà, es va enamorar de l'obra i es va posar ràpid a traduir-la i adaptar-la. -huh. Mhm. I ell l'ha adaptat en català i en castellà. Molt bé. La que, la que podem veure Eh, a, a, a la Fabra i Coats és en català, oi? En català i castellà. Eh, veuran idiomes. que hi ha personatges que parlen català, hi ha personatges que parlen castellà i hi ha personatges que parlen els dos idiomes, que de fet ah. això passa molt aquí en el, sí. en el nostre país. <laughs> La veritat és que sí. És el més, sí. normal, del, <laughs> no, més normal del món. Sí. També podem dir que l'obra ens, situa, ens situa en un futur apocalíptic, no? És una cosa així com amb ombres, no? Sí, exacte. És una situació una mica apocalíptica que està situada a Anglaterra, però podríem situar qualsevol racó del món. Uh mhm. -huh. I tot mm, sorgeix, de fet, eh, a, a mesura que va avançant l'obra es, van, es van descobrint, dif, mm, es van donant diferents informacions per, per saber quina és la situació, però tot sorgeix a partir d'unes armes químiques que, que es llencen damunt d'Anglaterra uh mhm. -huh. i que són unes unes butterflies, unes papallones, que la gent que s'ho pren fa que, que li minvi la capacitat de, de memòria, de recordar. Uh mhm. -huh. I aleshores els personatges que trobem en aquesta obra els veiem afectats per aquestes butterflies i per tant són mhm. personatges que, que no ho recorden del tot i que, que barregen bastant la ficció amb la seva realitat. Uh mhm. -huh. Una realitat una mica estranya, no, per això? una realitat una mica estranya. Bé, com que el, la major part de la societat ja no recorda, doncs la, mm, no hi ha normes, la, la realitat eh, és, és una realitat amb molta violència, eh, mm. molt cruel. La mm. veritat és que, bé, s'ha d'avisar l'espectador que, que mm. és una obra per, a, per públic adult uh mm-hmm. -huh. i que, i que bueno, amb un llenguatge una mica dur i una obra bastant violenta i cruel, tot fruit de la situació en què estan vivint aquests personatges. Mm, quants actors esteu en escena? Quants som? Som 3, 4, 5, 6, 7. 7 persones, molt bé. Sí. Uh mhm. -huh. I, i eh, Parking Shakespeare hem dit que és una companyia que, a part de, de realitzar el, eh, aquesta obra de, de Pia de Mercuri de Philip Riley, acostumeu a, a, doncs a representar obres de Shakespeare, no? Sí, de fet vam començar així, portem anys fent hem, comèdies de Shakespeare, vam fer des de l'Amanciment de la Fúria, a, mm -hmm. a, a Estiu, aquest any hem fet el, amor, de, els Treballs d'Amor Perdut, mm -hmm. i, i normalment fem això, i aquest estiu tenim ja més o menys la ja per tornar-hi també al Parc de l'Estació del Nord uh mhm. -huh. i criden altre cop a de Tàrrega o ens criden, perquè ja hem estat ja dos anys uh -huh. a la mhm. Fira de Tàrrega o ens criden al Festival Shakespeare, doncs encantats i tornarem a anar-hi també. Molt bé. Doncs esperem que aquesta obra que representa aquests dies a la fàbrica de creació Fabra i Coats doncs, sigui un èxit per tots vosaltres i que, bé, que aconseguiu doncs, el vostre propòsit, no? que la gent doncs, eh, s'acosti doncs, i que s'ho passi d'allò sí. més bé. Sí, que la gent s'acosti, és un espai a més a més molt especial, la Fabra i Coats, mm. que, bueno, que esta, queda d'anell ell el dit amb, amb el tipus d'obra i és un espectacle gratuït. Mm. La gent ve, disfrutar el mateix amb l'obra, depèn de com tu miris, i després han acabat, <laughs> després han acabat, decideix si, si vol posar diners o quina quantitat hi vol posar. Molt bé. És la nostra manera de treballar des de que vam començar. És a dir, que si volen gaudir de violència, això una mica gratuïta, no? Sí, però <laughs> també si volen pensar, perquè hi ha, a, a, hi ha molta informació en aquest text i jo crec que pot fer, fa reflexionar molt la veritat. Mm, mm. Doncs aquesta seria una bona manera d'atraure al públic, fer doncs això, que la gent pugui reflexionar al després d'haver vist aquesta obra, no? Exacte, sí, sí, ens encantaria que, que vingués i a més a més així fem una mica de barri, no? Doncs sí, la veritat és que, que jo soc de Sant Andreu i ja eh? m'agrada tenir el lloc de feina posat a casa. Veus, doncs això està força bé perquè <laughs> almenys no cal fer grans desplaçaments. No, exacte, mira la feina. D'acord. Molt bé, doncs Ariadna Matas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als micròfons de la ràdio de Sant Andreu i esperem doncs, que això que sigui un èxit aquesta, aquesta obra que esteu representant. Doncs moltes gràcies i que us vagi bé a tots.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 Molt bé, doncs ara ens n'anem cap a la fàbrica de creació Fabra i Coats perquè volem parlar amb un dels seus responsables, com és en Sergi Díaz. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs eh, ens agradaria que ens expliquessis una mica eh, com està funcionant aquesta fàbrica de creació, perquè si recordes no fa uns mesos parlàvem de que es posava en funcionament i ara en aquest moments doncs, de quina manera està funcionant, no? Bueno, pues ara mateix ja portem uns mesos acollint projectes de mm-hmm. creació uh -huh. i precisament eh, fa un parell de setmanes vam obrir una convocatòria que acaba a finals d'aquesta setmana, precisament, uh uh -huh. oberta a tots els interessats en desenvolupar projectes a Fabricoats ah, i amb la intenció de que a partir del mes de febrer ja puguem acollir els interessats que s'hagin presentat a aquesta convocatòria. Aquesta és una convocatòria que estava oberta a projectes de tot tipus, de l'àmbit de la música, de les arts escèniques, de les arts visuals, uh -huh. i bueno, qui estigui interessat en consultar les bases doncs està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, uh -huh. a, a l'apartat de Barcelona Cultura, Allà mhm. pot trobar doncs, totes les bases i condicions de, que estableix la convocatòria. Bé, suposo que saps que Sant Andreu és un d'aquells districtes on el teatre és, és d'aquells important, no? Perquè hi ha moltes companyies. Sí, de fet, a veure, com, com et deia, aquesta convocatòria està oberta a tothom que estigui interessat. L'únic que demanem és que ens presenti un projecte uh mhm. -huh. i allà també posem les condicions de sessió dels espais en quant a eh, tarifes, horaris, etc. No? Uh mhm. -huh. I ara en aquests moments està representant també una obra de Shakespeare? De... Sí, efectivament, es diu Parking Shakespeare. Ah, exacte. Aquest és un projecte que, que aquesta companyia, no, Parking Shakespeare, havia desenvolupat durant els mesos d'estiu a, a un parc, al parc de l'estació del Nord, aquí uh -huh. a, a prop de l'estació del Nord de Barcelona, uh mhm. -huh. i aquest any, per primera vegada, després de tres edicions de fer el pàrquing d'estiu, volien fer el que ells li, deien, li deien el pàrquing d'hivern. Llavors mm. buscaven un espai obert, ampli, però també que estigués eh, resguardat de, de fred, de pluja, etc. I bueno, vam visitar la fàbrica Ovats, vam veure que era un espai idoni, a nosaltres ens encaixava bastant bé perquè és un projecte que han assajallat allà i s'ha produït a la mateixa fàbrica Ovats i s'està representant des d'aquest dilluns en què van començar les, les representacions fins al proper divendres, dia 22 de febrer. I ara és, ara és moment de felicitar a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats perquè us acaben de donar un premi d'aquells que fa... Bé, suposo que en el moment en què veu posar en marxa la fàbrica no éreu conscients de que podríeu en, en pocs mesos guanyar el Premi Ciutat de Barcelona, no? Sí, bueno, s'ha d'especificar que és el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura uh -huh. eh, per la rehabilitació que s'ha fet de, de l'edifici. S'ha uh -huh. de uh-huh. recordar que l'edifici no està acabat, sigui, mm. encara queda un 40% de la superfície per habilitar, uh mm-hmm. -huh. però el que s'ha volgut en aquest cas és premiar la, la proposta d'intervenció, no? una proposta austera que, que pugui eh, mantenir l'estructura i, i la, la, la, com era la fàbrica originalment uh -huh. i al mm-hmm. mateix temps doncs, poder eh, habilitar espais versàtils, flexibles, eh, adequats per a les necessitats contemporànies i la creació artística contemporània. No? Uh Llavors, a, aquest esperit o aquesta intencionalitat que, que, que han posat els arquitectes, tot i que l'edifici no estigui acabat al 100%, mm. és la que han valorat el jurat de, del Premi d'Arquitectura mm. i per això li han atogat aquest Premi de Barcelona, que per nosaltres la veritat és que és pues, molt satisfactori no? per, per veure que realment la línia que, per la que es va apostar de ser molt conservadors en, en, la, en la, en la intervenció arquitectònica i en buscar la flexibilitat i la polivalència dels espais, doncs, mm. doncs serà encertada. Perquè a través de la fàbrica de creació de la Fabra i Coals el que s'ofereix ara mateix doncs és un servei de cultura, eh, proximitat a la societat, tots aquests conceptes doncs, que evidentment fan que la fàbrica de creació de Fabra i Coats prengui un, una altra manera de fer, no? Bueno, bàsicament nosaltres el que volem és ser un espai on, on, on s'hi desenvolupi innovació artística, noves creacions, mm. noves produccions, o sigui, noves, nous plantejaments eh, a nivell cultural mm -hmm. i això és algo molt ampli, és un concepte molt ampli i per això hem volgut disposar d'espais eh, prou porosos com perquè mm-hmm. diferents possibilitats puguin tenir cabuda. No? Eh, l'exemple del Parc Shakespeare és bastant paradigmàtic. Ells buscaven un espai eh, que no fos una sala de teatre convencional, sinó un espai diferent uh -huh. i, mhm. i a Fabricoats eh, ho han trobat, no? Llavors, per nosaltres això és un exemple de, de poder acollir propostes uh -huh. que mhm. ara mateix som conscients que es poden acollir, uh -huh. però que mhm. l'espai respongui a, a aquesta possibilitat, no? A I bàsicament, no? Exactament, uh -huh. i bàsicament el que nosaltres volem és oferir això, que sigui un espai d'oportunitats. Això és com m'agradaria que, que la gent ho conegués, com un espai de, de, de possibilitats, d'oportunitats, on realment és qüestió de plantejar un projecte i veure eh, com desenvolupar-ho. Mm -hmm. Doncs et passo un moment a la meva companya, la Marta Sanz. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Eh, ens has parlat que la, dama, la data límit per als projectes acaba eh, aquest mes de febrer. Ens pots dir perquè ens fem una idea quin número de projectes heu rebut fins ara? Acaba el divendres, aquest divendres. Eh, la veritat és que no t'ho sé dir perquè la gent ho ha de presentar això al registre de, de l'Institut de Cultura de Barcelona, aquí a la Rambla 99, i llavors el divendres, quan ens els enviïn, et podré dir el nombre eh, total de projectes. Ha trucat molta gent interessada, però ara, ara mateix, com encara no està tancada la convocatòria, mm, més difícil dir-te quan rebrem. Val. Aleshores, eh, encara tenim uns dies per animar la gent que tingui alguna iniciativa perquè entre a la vostra pàgina web i presenti el projecte ja. Sí, demà passat. Demà passat. No, sí, no estan, eh, us he de dir, nosaltres les convocatòries les obrirem periòdicament. És a dir, mm. ara hem obert aquesta primera, mm. però la intenció és que d'aquí uns mesos obrim una segona. Eh? O sigui mm. que... ah, perfecte. Qui, qui, qui no entri ara no es preocupi que hi haurà més possibilitats més endavant. És a dir, ara el que nosaltres és volem acollir projectes per desenvolupar els propers mesos, però si algú diu, home, jo tinc una proposta de cara a després de l'estiu, tindrà temps de presentar-nos la seva proposta. Mm -hmm. Home, des d'aquí, des d'aquests micròfons, el que volem és animar les companyies amateurs de, de, Sant, de Sant Andreu que tenen bones propostes perquè s'acostin aquí a la fàbrica de creació de Fabra i Coats i, i puguin presentar-la, no? Molt bé. Molt bé. D'acord, doncs Sergi Díaz, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons. Eh, ja saps doncs, que ten, tens un, els micròfons oberts aquí perquè ens puguis doncs, eh, oferir tota aquesta informació, dir que aquest divendres acaba doncs, el termini per presentar-se, eh, per presentar el projecte. I que si hi ha hagut doncs... algun dubte, doncs pot trucar al telèfon de la Fabricots, que és el 93 uh -huh. 256 6100. 256 61 00. Molt bé, doncs Sergi Díaz, moltíssimes gràcies. Molt bé. Ens retrobem en un altre moment. Vale, fins Mira, ara. que vagi tot molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, però res, breu, perquè entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda. Per tant, el que us demanem és que agafeu llapis i paper i apunteu doncs, aquella activitat, aquell acte que vosaltres considereu eh, doncs, que pot, pot ser interessant per tots vosaltres. Fins ara. Llevades per veus ordinàries que les despullen de sentit Ningú escolta el clar ni el seu Barreja de mots i esperances que algú cretí creu obsolet. Abdiquem a ells a l'esclavatge i així els hi lliurem el dret. Ningú escolta el sol Molt bé, doncs entrem ja directament en la nostra habitual agenda. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix la Champions dels escacs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà demà dijous a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la mateixa biblioteca, la Champions dels escacs. Vine i demostra el teu jaque mate. Doncs podeu fer les inscripcions al mateix taulell de la biblioteca, a la primera planta, i evidentment doncs, no us ho perdeu. La Fabra i Coats també us ofereix d'altres propostes, un col·loqui sobre l'automoció a la Barcelona de postguerra. L'espai Josep Bota, de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us oferirà demà dijous a un quart de set de la tarda un col·loqui amb Jordi Nadal i Jordi Catalán. Hem de dir que els col·loquis comptaran amb la visita lliure a l'exposició L'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona, que hem parlat moltes vegades d'aquesta exposició en aquest, programa, en aquest programa, i que després doncs, anirà seguit del diàleg amb els participants convidats a partir de les 7 de la tarda. L'entrada és de franc i es recomana reserva prèvia. Parlem d'altres activitats. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix la xerrada Coneguem el món, Xexènia. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre número 24, us oferirà aquest divendres a les 7 de la tarda la xerrada Coneguem el món. En aquesta edició es parlarà de Txetxènia. Es parlarà de Chechènia i anirà a càrrec de Marta Ter, coordinadora de la campanya Trenquem el silenci. L'any passat va tenir l'oportunitat de viatjar a Grozny i conèixer de prop la realitat d'aquest poble, una de les zones més desconegudes i oblidades d'Europa, castigades per les guerres silenciades a mans del govern rus, que des dels anys 90 han castigat a diferents pobles del Caucas Nord. Aquesta setmana doncs, també podeu veure l'exposició fotogràfica que es fa a la sala B a l'accés a través de l'auditori. Més coses a comentar-vos, doncs ens n'anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix una aula digital i crea espais multimèdia. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix tot un seguit d'activitats dintre de la seva aula digital perquè coneguis nous espais multimèdia. Biblioteques de Barcelona, en col·laboració amb Cibernarius, us ofereix activitats gratuïtes de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals. Les prescripcions es poden fer a la biblioteca o bé a través d'internet a partir del dia 15 del mes anterior o el següent dia hàbil. Molt bé. Doncs ara parlem de la nau Ivanov, que us ofereix Penta Teatre Atòmic volum 3. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins a diumenge la representació de l'obra Pentateatre Atòmic volum 3, a càrrec de la companyia Pentateatre. De què va aquesta obra? Doncs són 5 obres, en realitat, de 15 minuts, representades simultàniament en 5 espais reals de la nau Ivanov. El públic es dividirà en 5 grups, farà un recorregut pels diferents espais i s'endinsarà en 5 mons diferents, escenaris, poc convencionals, amb actors a un pam de la cara dels espectadors, una experiència teatral única, que podreu viure de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I ara ens acostem al Centre Cívic de Navas, que us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix la nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís. Doncs la podeu veure fins al 28 de febrer, càrrec de Joan Serinyà. El modernisme català ha estat la font d'inspiració d'en Joan Serinyà, artista català que ve del món de la pintura i de la il·lustració publicitària. Fusiona l'art del trencadís gaudiniana amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers particular on el joc i el volum de textures ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes i ceràmiques, són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista. Molt bé, doncs ja per finalitzar dir-vos que si sou una associació, si sou una entitat que participeu als, als nostres barris, doncs teniu fins al 27 de febrer del 2013 per entregar a la seu del districte, a la plaça Orfila número 1, la vostra sol·licitud i atorgament de subvencions per la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat. Per tant, amb aquesta notícia, nosaltres que marxem, donar les gràcies a la Marta Sant, també al Ricardo Malabé, que ha estat avui davant dels aparells tècnics. Nosaltres marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.